Tim Jimat punya cerita dengan judul Gelut Mungsuh Temit, Kiriman dari Umar Yanto. besluk pitu iki tak ceketem rapet. Lagi sepisan iki tosanaji warisane simbah kuidak unus metu saka warangkane kanggo mungkasi gawi. Aku ora ngerti iki jeneng lan gunane kanggo apa. Biyen aku pancen ora kober takon marang simbah. Naliko kris iki diwenehake aku, simbah lagi nandang gerah sepuh. Yuswane wae wis 80 taun punjul. Anggone maringake kira-kira seminggu sadurunge aku dadi manten. Kris iki simpenen, rumaten aja nganti ilang, aja nganti klendran. Ngono welinge simbah disekseni dening bapak lan ibu. Bapak nambahi kondo. Kris mau diwarisake marang aku mergo jarine mung aku sing cocok kepanggonan. panggonan. Saben ngancik sasi suro, kerisiki tak titipake konco, murih disucikake marang sakweneng sesepuh, sokolio desa. Ya mungono kui caraku ngrumat, saben setahun sepisan. Ubo rampene opo wae naliko kerisiku dijamasi, aku orang ngerti. Aku mengmerui kerisku resik, turmane sak dermonuruti welingi simbah suwargi. Saiki aku kepingin weruh katiyasane keris iki. Yen ngendikane bapakmu ngaku sing cocok kepanggonan, mestine keris iki kena diarani istimewa. Yo iki sing marakake aku penasaran. Mula ing wanci sing tak anggap apik kanggo mbuktekake. Krisiku tak lolos saka sarungi. Dinone iki aku lagi ngadepi masalah sing ora sabaine nganti bojoku ranate ngatonake ulat sumringah. Pokoke yen nganti seminggu ora bisa diatasi, awake dhewe pindah saka kene wae. Ngono ultimatuming bojoku. bali menyang omai wong tuane karo ngajak anakku sing isih tekanul besar. Bangkelen sandangan uga digawa. Ateges kira-kira seminggu aku ditokake molak malik turu ijen nganti perkarane lampung temenan. Saat temeni, telung dino kepungkur aku wis ngupoyo njaluk tulung marang Gus Daim. Ustab sing padatan mulang ngaji musola Nur Baitur Rahman. umure kira-kira patang puluh taunan. Manut kabar sing tak tompo. Gusdaim klub buang pinteran sagu haweh tetulung marang sopowai. Nanging imbuh genio ing perkara kui kipan jeningane ora sagu merantasi gawi. Bubar magrib panjenengane rawuh karunggawa sajadah lantas bih. Nanging watoro telung puluh menit sandai pamit bali. aurat slamet kok. Ngono pangandikane tanpa aweh katrangan apa-apa. Opo -opo. sang saya bingung rasa tida-tida wiwit tukul ing jero dada esoke salah siji kanca kantor saguh golekake wong pinter dheweke janji bubar isak wong pinter mau bakal diajak menyang omahku jarine ora perlu tuku sarat werna-werna aku mung bisa ngiyani karo nganti tekane isak koncoku mau teko temenan bebarengan lan priyo satengah umur kang ditepungake kanthi aran Mbah Karyo tanpa kakean gunem Mbah Karyo tak geret menyang mburi omah tak tuduhi wit pelem gedhe sing dadi sumbering masalah Mbah Karyo sing nganggo iket kuwi banjur umak umik monco donga mung wae suarane ora keprungu cetha Sawetara menit canda ya epek tangan kiwa lan tengene ditempelake menyang wit pelem kasebut. Dheweke ngetokake tenaga, kaya-kaya ngupaya arep ngrubuhke wit kuwi. Bola bali Mbah Karyo unjal ambekan. Nanging ora suwe dumadakan Mbah Karyo kaya dijorokake nganti sepoyongan lan arep tiba. <laughs> Aduh, sepurane aku rasa goleh. ngunung kandani mbah karyo karo noto ambekani. Aku perlu tambah tenaga lan sarana. Sok mben wae tak bacutake. Rewangono ndedonga murih aku bisa merantasi gawe ya le. Aku kudu enggal ngupaya kepriye carane murih bekasan kang manggon ing wit pelem kuwi enggal sumingkir. Gus Daim wis teluk. Mbah Karyo keteteran. Aku wis kentekan kesabaran. Nyut kelingan marang keris warisaning simbah sing tak simpen primpen ing jero lemari. Saiki keris kasebut ana ing gegamanku. Yen nyoto-nyoto istimewa mestine bisa dak sroyo kanggo nundung lelembutiku. Nanging kepriye anggon njaluk katiyasane? Aku nul putul blas ora ngerti tek tliwereta sanaji. Yen saiki cundrik iki tak unus saka warangkone merga tak coba kanggo nglawan bekasan sing jalari bojoku ora krasan ana omah. Ya bekasan kuwi sing nyebabake bojoku pisah ranjang. Kawitane bojoku weruh demit kuwi sawetara dina kapungkur. Nalika kuwi arlojine kari ning amben ngisor wit pelem. Wancine wis repet-repet peteng. lagi wae mbukak lawang guri jangkai wis kandhek pandulune nyawang wewujutan ireng gedhe lungguh ing pangiwit pelem sakala bojoku ngaplok wel-welan sawise pulih kekuatane dhewe agi-agi mlebu omah lan wadul marang aku karo trenggosan Kang marji uga nate dipethuki. Ning wewujutaning beda. Wengi kuwi dheweke nedya ngoncori sawai sing kabeneran oleh giliran banyu. Budale liwat ngguri omahku. Nalika mecaki dalan sinambi ngematake udute. Moro-moro sumurup wanita ngadeg ing ngisor wit pelem. Rambute dawa, sandhangane sarwa putih, raine pucet. Kang Marji ora pati nganggep lan bablas nerusake laku. Semunuga Yusumi tangga wetan omah. Jarine dheweke uga nate weruh bocah-bocah bajang gegojekan ning isor wit pelem. Saploke aku manggon omah rolas taun suwene. Lagi akhir-akhir iki wit pelem kasebut ngatonake keangkrane. Nanging aku durung nate diwuri wujude demit sing bau reksa mula angkahku wengi iki aku nekat nantang karo demit kuwi wiwit biyen aku pancen ora wedi karo bangsa lelembut mbuh aku iki mengko adep-adepan karo sapa ora urus Rewangku mung loro ya iku kris warisane simbah lan donga suci paringane Gusti Allah. Bismillah. Sikilku jumangkah menyang mburi omah sing mung dipadangi lampu 10 watt. Wengi iki jam pira aku rapati ngreken. Wit pelem katon remeng-remeng peteng. Ora ana sing nyubriani. Godhonge kang rembuyung ketel katon wingit. Nanging aku ora gigrik. Lagi wae sikilku jumangkah melaku dumadaan krasa ana sing nyrekal. Aku sempoyongan lan meh bae nubruk tilas kandang pitik. Kurang ajar, Ayo, yen wani ngatono. Alokku bantas karo ngacungake krising simbah. Let sedelok keprungono angin midit. Elok ising ketra angin mung wit pelem kuwi. Hinggo godhonge mobat mabit pating rusak. Durung tinte entek gumunku maramara ing dhuwur wit pelem katon wewujutan ireng gedhi lagi lungguh ing pang. Jalma kuwi mringis, mripate sing cilik tajeman deng aku. Lagi wae lambe iki aku mecap dumadan mak dial. Ana sikil cilik ndugang dadaku hingga aku tiba gangsaran. Suara guyu kuwi kaya-kaya ngece aku. aku nyubotangi tangi karo grayah-grayah golek krising wal saka gamanku ing swasana remeng-remeng aku weruh bocah-bocah bajang lagi guyu cekikian karo jingkrak-jingkrak bunga nek ngono ya lelembut bajang kuwi sing mentas ndang aku kurang ajar hatinku karo pringisan ngempet loro jebul lelembut sing manggoning wit pelem kuwi ngaton kabeh Wewe sing nanti diwuri Kang Marji uga katon remeng-remeng ing sacedhake lelembut bajang. Ayo, maju bareng legane atiku. Pananangku karo ngancungake keris. Swara guyu pating cekiki pating cekakak keprungu ngebaki kendangan kuping. Lagi wae arep ngucapake bunga suci dumadan para lembut bajang kuwi ngrangsang aku deyel. Sepisang maneh dodoku dupak. panonku semrepet usanane aku ora eling ora eling apa-apa banyu sak gelas kuwi tak ombe nganti entek alon-alon aku nyoba tangi sirahku isih kliyengan Kira-kira jam setengah enam esok ing sak ana Kang Marji lan sawetara tangga liyane. Jarine Kang Marji aku ditemokake semaput ing ngisor wit pelem. Mula banjur digotong mlebu omah. Kang Marji lan tangga teparu padha takon, "Yo aku semaput karo gegem keris. Aku isih durung bisa wangsulan sebab pikiranku kaya-kaya isih muyeng campur aduk ora karo-karuan." Sorene bubar magrib Mbah Karyo lan rowange teko. Sing dijujuk langsung wit pelem mburi omah. Watoro seprapat jam bacute lagi nemoni aku. Kabeh wis sumingkir ngono ucape Mbah Karyo sajak bungah. Lembut sing wit ning wit pelem kuwi mung mampir. Saiki wis padha sumingkir menyang papan liya le. Jenengan ngertos kris ngaten nika Mbah. sumelaku karo nuduhake krisis simbah. Krisis iki ora ana apa-apane. Tegese ora ana isine. Ora beda karo kris-kris sing didol ana pasar ngono kae. Kandhane Mbah Karya karo mesem. Yen dening simbahmu kris iki demaneman, mbok menawa merga tatanukirane sing remit lan indah kuwi, Aku ngaturake puji syukur mring Gusti Allah. jalaran isih pinaringan selamat. Miturut Mbah Karyo, demit ing wit pelem kuwi mung mampir lan ora nedya manggon ana kono. Demit mau uga ora ana liat ngganggu gawe manungsa. Batinku yen trima mung mampir mbok ora usah ngaton. Tiwasaku kapiran mergo disapeh bojo. Nanging luwih becik wit pelem kuwi tak tegor wae tinimbang liya dina dinggo transit bangsa lelembut maneh. Sakmene cerita soko aku bersama tim Cimat. Au.